Вецер плыў з надхмарнай вышыні. Шырокасць і напорнасць яго весяліла сэрцы. Весялілася і зямля ў пустэчах палявога ржышча. Каля кустоў птушкі ўзнімаліся і гойдаліся ў неабдымным імчанні паветра. Сінія далягляды былі маўклівымі і думнымі, як і той дзень, шумны толькі ветрам і ды жоўклым лісцем на кустах і сухім, раскіданым па траве пад імі. Аўсяная ржышча хмурна жаўцела, зелянілася густым каліўём згрызенай травы і палявога зелля. Дарэшты высыхаў апошні авёс, мала яго засталося на полі, і мяцёлкі яго шумелі суха і сіратліва коней цягнула да гэтых прывабных мэтлікаў. Ападаў ветравы холод, цяплела надвор'е. Аднак жа ветер густа халадзіў цела, і мацвеяў Юрка утульваўся ў свой кажушок. Ён стаяў пад жоўтаю, вгенастаю крушынаю, тонкаю і малою, і глядзеў на поле. Дробнае лісце сыпалася на яго. Тамаш, грузны, раскудлачаны, сядзеў каля кустоў курачы з вечнага свайго вішнёвага папяросніка. Моцна адхарваўся і пляваў на траву. Вецер шавяліў яго бараду, і развіваў сіні дым яго папяросы. Прачышчаючы саломінаю папяроснік, тама жартаўліва сказаў: « Дзе ты сынку, каўнер свой падзел. Моцна поцягнуўшы чырвоным ад ветру носам, Юрк адказаў: « Чорт яго ведае, недзе адарваўся трэба прышыць цынку бо кажух без каўняра ўсё роўна як певень без хваста і так даносіцца стары ўжо юрка павінаватаму усміхнуўся тамаш поджартоўваў что ж ты без каўняра ходзіш скажи няхай табе дома прышыюць як жа ты так да дзяўчат ходишь я яшчэ не хаджу. Чаму ж ты не ходзіш, бо яшчэ не вырас іці вам. Я ў твае гады бывала, дык уго колькі табе год цяпер? Я добра не ведаю, здаецца 12-13. О Дык ты неўзабаве гаспадаром будзеш. Юрка маўчаў, стараючыся схаваць кулакі ў вузкія рукавы аблезлага кажушка. Чаму ты такі сынку не смелы? Я не ведаю, Хіба я не смелы? У вас дядька запалки ёсць, На что табе? Гэта я хачу агню накласці. Кладзі на табе запалкі. П Тамаш кінуў запалки на траву, Юрка ўзяў іх, паглядзеў і сказаў: « Адцырэлі, якое адцырэлі, калі я іх у кішэні трымаў. Аднак Юрка падсушыў запалки, распіліў кажух, подлажыў іх под паху. Мельгнула з-пад кажуха пафарбаваная на чорна зрэб'е верхняй сарочки, і жоўтая бляшка вузкага раменьчыка пад пяраскі. Пад кажухом Юрка быў тоненькі кволы. Але ж твой кажушок выліняў, голы як бубен. Гэта мне і пашылі гэтакі. Дзе ж вы такіх аўчын дасталі? Это старога татавага перашылі і без каўняра шылі не адарваўся а я думаў што без каўняра бяжы сынку коні адверне даўсаў бач як знюхалі падлы эй куды коп цябе ваўкі ўклалі голас тамашоў гучна разыходзіўся з ветрам сядзеў ён на як моцна ўрослы ў зямлю і траву, шырокі постацю узлахмачаны валасамі адежаю. Юрка сваім дзіцячым голасам тонкім і няроўным адварочваў коні. Ён бег па ржышчы, махаючы аброццю. Коні тамашоў лепшы яго горшы, нават зусім дрэнны, на одно вока сляпы стары і худы, нехаця адскочылі ад аўса, успеўшы аднак скубянуць яго. Тамаш весело гукаў: Дагані, дагані сын куды цуглямі па хвасце клей. Юрка дагнаў коні ў кусты, падышоў назад. Тамаш зноў курыў, моцна харкаючы і плюючы. Юрка збіраў ужо лом для агню. Але тут белабароды павал выехаў на белым кані куставою дарогю з кустоў. Седзячы на высокім кані ён сам здаваўся вельмі буйным і здаровым. Барада яго, як і заўсёды ўпіралася ў грудзі, узбуджаны твар чырманеў, торкаючы абцасамі з рыжалых ботам каню пад чэрава, і он пад'ехаў да самага тамаша і юркі. Прыпыніў каня і нарабіў крыку. Вы думаеце, калі я не ўспеў прыбраць усяго свайго аўца, Ка я трохі запазніўся з аўцом, Дык думаеце, я так і пакінуў на патраву вашым коням, каб вы іх павывала квалі. Вы думаеце, я нічога не бачы і не ведаю, Нато авёс коньмі травіце, вы сабраліся ў двух, малы і стары, Тамаш не ўстаючы з свайго месца растлумачыў яму: Чалавек з цябе. Ну што ты выдумаў, Ча ты крычыш? Што это не бывае, што конь калі ў патраву ўскочыць, Гэта ж не, ну не назнарок. Што это гэта мы азіяты якія што будзем твоя вёс травіць што ты розуму не маеш у галаве ці што травіш авёс дышся мяне дурным робіш і павал рушыў забіраць коней Перапалоханы юрка схваціў свайго каня за грыву і пацягнуў кусты. Тамаш стаў і засмяяўся, ты звар'яце ўпавал, ці што? Лямант гэты чуўся на той бок вузкай стужкі кустоў. І вось выйшаў адтуль алесь абветраны вясёлы. Пасля выйшаў Сабастыян, пануры шчыльна падпіразаны па доўгім халаце яшчэ один кульгавы трохі на левую нагу нізкі з нядаўна голенаю барадою папраўляючы шапку ён бліснуў шырокаю лысіную але смяяўся вы дядька павал все роўна як камандзір які на белым кані только нешта вашага войска нідзе не відаць Ты з мяне старога кпіш, знайшоў таварыша. Унь авёс травяць, А я павінен маўчаць, дабралі розуму. У нас ён, браце, спрадвеку гэты розум ёсць. Тамаш сказаў гэта і ўзрадаваўся новым людзям, што яшчэ выходзілі з кустоў. Юрка зноў стаяў тут, хаваючы рукі ў рукавы. Дзе ж ты сынку запалкі падзеў? Юрка пашукаў у кішэнях, пачаў абмацваць за пазухаю. Што ж ты гэта нарабіў? Падняў крык на нас без дай прычыны, і цераз цябе хлопец мае запалкі згубіў. І тамаш зарагатаў. Але сеўшы на зямлю, пастараўся заспакоіць Паула. От, пускайце дядзька каняды, да пасеце з намі. Павал моўчкі злез каня кульгавы лысы заўважыў. Калі бо пакідаюць ліха ведае нато, снапы на полі ўсё роўна як на знарок. У людзей дык даўно ўсюды чыста, а гэта выткне з паўкапы снапоў, што няма ніякага разгарнення. Павал, не пакінуўшы яшчэ злаваць, закрычаў: « Мне тваіх парадаў не патрэбна. Я сам ведаю, што раблю. Калі мне не выпадала гэты авёс раней забраць, дык няма чаго тут мне памагаць языком. <laughs> Чаго ж ускупі, Чаго ж ускіпел так? Хіба я няправду кажу. Кручаны нейкі дай годзе. Ну чаго ты крычыш? Павал спачатку змоўчуў. Пацерабіў бараду, падумаў нешта, гледзячы ў зямлю і паспакайняў раптам. А ты, Юлік, Не лішне тут паказвай мне, як мне маю гаспадарку весці. Я і сам ведаю, глядзі сябе. Я табе не збіраўся паказваць і добра рабіў. Кожны павінен глядзець свайго. Добра таму і глядзець, хто можа. А што? Ты не можаш? Папробуй ты з гэтакаю нагою, як у мяне. Па гэтакай назе можна яшчэ жыць. Ты ж можна сказаць, зусім проста ходзіш, і наш у цябе здаўных мало что я часам пакульгаваць пакідаю але абы натружу яе трохі або вільготнае надвор'е дык просто мне аж да сэрца боль даходзіць то трэба лячыцца трэба лячыцца ты думаешь я сам не ведаю что трэба лячыцца я лячыўся спачатку Але гэта такая хвароба, што заўсёды трэба яе падлечваць. А ўвесь век лячыцца, дык на гэта трэба быць князем радзівілам, а не мною юлікам барановичам. Это трэба мець панскую кішэню. Ну то чаго ты енчыш? Я табе тут нічога не памагу ты одно чужое бачыш калі я ў сані прыбраў дык ты мне выгаварваеш што няма табе разгарнення што табе свае ўласныя коні трэба пасвіць калі я хацеў заняць кагадзе за ўса свайго ўласнага ўса коні ды вы все вэрхал паднялі ты не спагадаеш што можна у Мне не выпадала яго забраць, А сам дык раз'енчыўся тут перада мною. Ты думаеш адно табе баліць, всякому баліць, не нага, дык якая-небудзь іншая трасца. Ты гэта сам павінен ведаць. От пазаўчора на сходзе, калі я хацеў заступіцца за ўсіх, Дык мяне паднялі на смех. Ты ж сам усміхаўся, седзячы ў кутку. Ты думаеш, я не бачыў, А ці сказаў ты хоць слова, каб абараніцца? А ты мне скажы, які гэта ўжо ты там абаронца быў. Ты толькі і абараняў нейкага свайго гусака. А што ж ты за мяне? не заступіся ну так і не гавары что ты вельмі ўжо заступаўся за ўсіх а што ж не кто як не я сказаў першы что перамер зямлі гэта згуба гэта і я гаварыў хто гэта чуў той хто чуў той і чуў ты думаешь мне гэты перамер цацка вялікая а хто асеўся на гаспадарцы нават гэтыя сцягачы якім зямлю гэтымі гадамі падавалі няхай от яны скажуць павыраблялі зямлю паўгнойвалі А гэта зноў пачнецца нанова ізноў трасца іх матары кашу завараць няма каб было гэта спа спакойна ціха жыві сабе рабі дык не а мы дык няхай як сабе хочуць Ніхто мяне з маёй зямлі не спора, на якой я спрадвеку сядзеў, не маюць права. Цяпер гэткае права, ніхто ў цябе пытацца не будзе. Але цяпер добра кажа, гэтакае права. Дык жа гэта не ўсю зямлю, а толькі прыбалотны клін. Колькі там тае зямлі, Больш там з яго таго клопату, чым тае карысці, пакуль яна будзе так ляжаць і пакуль яе не ўлегаваць, як мае быць. Дзе ж вашы вушы былі, як гаварылі пра гэта? Мае вушы былі там, дзе яны павінны быць. Я хоць не чуў, можа, але сам ведаю лепш за цябе. У гэтым будь пэвен. Юлік Баранович пачухаў хворую нагу і сагнуў шыю, прыстройваючыся пад кустом. Твар яго быў заклапочаны, Чухаючыся, ён збіў шапку на патыліцу, і высокі лоб, пераходзячы ў жаўтаватую лысіну, абвяваўся ветрам і блішчэў. Ён так ляжаў, упёршыся ў зямлю левым локцем і раскідаў думкамі, як яно лепш і як горш. Ён паглядаў на Паўлу, які так прыкрака гадзе гаварыў з ім, Аднак чум мусіць у ім нейкага прыхільніка свайго. Неўзабаве ён заўважыў Паулу. Гор заўсёды гэтыя сцягачы. Крыўдна як крыўдна ліха на яго. Панасцягваліся з усяго свету і цяпер камандаваць пруцца. У не іншы, можа, дзе, якім паскудствам займаўся, по свете валачыўся а гэта прыблытаўся сюды зямлі ухапіў і ўжо адразу як роўны з усімі разявіў горло арудаваць что неправда павал сядзеў на траве падагнуўшы под сябе ногі трымаў на каленях аброці ціха пагойдваўся ўзад і ўперад Тамаш зноў пачынаючы курыць сказаў: Ён то всякі з іх цягаўся па свеце, брадзяжыў, Але цяпер я касеўся на зямлі, Ды кот будзе сядзець і рабіць, Што ён вінават, што нідзе прытулку не меў. Всякаму жыць трэба попробаваў бы ты на яго месцы як, ну як табе вельмі крыўдна што чалавек жыць пачаў па-чалавеч ах як табе крыўдна павал бліснуў вачыма і ўскіпеў а чаму гэта канешне мы павінны ўсіх у людзі выводзіць чаму гэта мы павінны быць такімі меласэрнымі а ха добра двум тром ну, гэта... <laughs> Ой, ну гэта ж чалавек 20 притулілася тут як который хоць блізкі які а як гэты вонь канапацкі дык аж спад смаленску аднекуль прыблытаўся э, ці якое яму ліха чэрці яго ведаюць што ён рабіў там можа сабак лупіў А что табе что ён там рабіў? Няхай сабе лупіў, абы не ты. Лад не хапала яшчэ, каб і я сабак лупіў. А чаму? Уга, чым кепска. Ёсць людзі, што і з гэтага хлеб ядуць. Згарыць ён няхай сваім такім хлебам. Чаму ж ён адцураўся гэтага свайго хлеба ды падаўся сюды, зямлі захацеў ты гаворышся роўна як бы ён і сапраўды сабак лупіў ну чаго ты за яго так абстойваеш а чаму яму канешне у нас прытуліцца а нядзе іначай ну чаго ты на яго напаў я не на яго я на ўсіх у нас зямлі і так не хапае бо гэта яшчэ некага спамагай. Тамаш глыбакадумна абцёр губы вялікім пальцам правай рукі, змоўчаў. Юлік Баранович пацвердзіў Паўлаву гаворку. Ёсць, вядома. І не было б крыўды, каб ён хоць сядзеў ціхам то ўсё наверх стараецца выбрацца, дзе які камітэт, Дык ужо і ён там адразу. Ён ужо камітэтчык. Не дай Бог, што за асесар. Тамаш зноў не сцярпеў, Ну бо і добра робіць. Ён хоць абзавецца, дзе трэба. Карысць вялікая, што ты ад усякіх, як ты кажаш, камітэтаў рукі атрэпаеш, як ад чаго ліхога. І калі дзе прыйдзецца, дык слова з цябе не выцягнуць, як бы табе цяляты язык аджавалі. А от тут пад кустам або па завуголлю, Дык ты вельмі ж бойкі. Табе ніхто не ўнаровіць. О ты што? Сам у камітэтчыках думаеш век векаваць, Пачакай перавыбараў. Другі раз у сельсавет наўрад ці пройдзеш. Тады ўжо ты пройдзеш. А што ты думаеш, я дурнейшы за цябе? ты думаешь я э, дело не павёў бы але я маю чалавечую натуру я не магу звягаць на кожнага по подвоканню тому падатак таму нядоемка на чорта мне сварыцца суседзьмі навек ворагаў нажываць Я люблю глядзець свайго я гаспадар. Ты думаеш ось адно ты гаспадар знайшоўся. Всякі з нас гаспадар, хто лепшы, хто горшы. А сельсаветства гэтае для мяне не патрэбна. Як бы я спамогся вельмі ім. Лікае шчасце лазіць па 10 разоў да яго пад акно выцягваць яго на сход. Парабка знайшоў. Ды яшчэ кпіны строіць, Падзякаваў бы зараза, Дякуй табе. Тамаш падняўся і пайшоў у кусты. Алесь засмяяўся, паглядаючы на барановіча. Павал весело кіўнуў яму, зазлаваў, што яго э, гаспадаром не назваў. Ён то гаспадар, на яго няма чаго сказаць. Хто на яго што кажа, але вельмі ўлазіць, куды яму не трэба. Уню гэтыя камітэтчыкі, як у лес, дык і гаварыць не даецца. Такі ўжо адразу пралентар стаў, што хоць ты перад ім возьми ды скачы. Это ж ён мацвею э, Сбастыянаваму брату выстараўся шесть пудоў аўса. Дык той не так посеяў, як конём скарміў. Шесть пудоў, шесть а можа нават і больш яшчэ і зусім і аддаваць не трэба. Йорка выйшаў з кустоў і стаяў збоку каля іх. Ён змёрз і ўсё чмыхаў сваім малым пачырванелым носам. Сваім дзіцячым няроўным і танклявым голасам ён умяшаўся ў гаворку. Ад холаду голас яго быў яшчэ танчэйшы. Ды не, Тата канём скарміў усяго пут аўса. Можа, нават і менш, а то ўсё пасеяў, я сам бачыў. Маўклівы цяпер алезь глянуў на яго, мужчыны не звярнулі на яго ўвагі, Павал гаварыў: « Якое мліха адходзіць. Робяць мала клопату ў галаве нямнога, а ты ім давай. Чаму не гэта кім прылентарам і я магу зрабіцца что гэта дрэнна готовая браць а хто ж табе вінават што ў цябе не гаспадарка халера ведаеш то что ты сваю гаспадарку да торбы давёла гуль таёл на свеце колькі хочаш помагай толькі кожнаму давай готовы дык іх табе яшчэ больш наплодзіцца узбуджаны алесь сказаў мацвей хворы як ён табе будзе гаспадарыць ён не так хворы як рабіць лянуецца не дбала не дбала то попробаваў бы хто іншы на яго месцы няхай паскакаў бы юлік баранович заварушыўся і подсунуўся бліжэй да алеся а я не хворы я можна сказаць на адной назе скачу аднак жа гаспадарку вяду ніхто не скажа што горш за людзей я У вас хлопцы зараз новобранцамі будуць, Але ж э, я іх павыгадоўваў, то тады вы яшчэ рабіць маглі, як мае быць. Нашто вы, канешне, ўсюды сябе ўтыкаеце. У вас зусім іншая справа. Павал паспакайнеў трохі і гаварыў спакайней ён заўсёды крыўдзіцца <laughs> нават да мяне нешта мае хто гэта мацвей яму і брат нядобры яму ўсе брыдкія што ён да гэтага сабастыяна мае што той вінават што лепш жыве за яго здаецца ж бацькаўшчыну без крыўды падзялілі або хоць з гэтаю наталяю тая давно касцьмі зямлю парыць а ён усё каб прымеў дык выдраў бы вочы сабастыяну за яе ты кажа ёй есці шкадаваў ты яе ў магілу жыўцом увагнаў есці шкадаваў а як уже ён яе накарміў бы злітаваўся агледзеўся што сястра на свеце была а знайшоў чашка даваць як тая ўжо згніла даўно что это вы дядька над сабастыянам вельмі апекавацца пачалі мусіць вам шкада что матвей яго крыўдзіць небараку павал только глянуў на алесе по-мому дык жыві ты сабе а а брат няхай жыве сабе дык не яму коле ў вочы што брат багацейшы будь сабе ты багацейшы хто табе не дае хто табе вінават што ты не ўмееш жыць каторы год як на каня не можа ўзбіцца купіць падлу за 5 рублёў а пасля той здохне дык ён яшчэ горшага купляе быть не можа каб так ужо дайшло что ніякае рады посядзеў бы без хлеба коня нештаватага прыдбаў бы от як юрка адышоўся до кустоў перакінуўшы цераз плячо аброць ён падаўся на блізкую дарогу аброслую ў кустах мятліцаю і трыпутнікам мятліца паапсыпалася и і тырчэла белаватаю травяною саломаю. У глыбокіх каляінах хавалася размешаная калясьмі гразь, пазвоньваючы цуглямі, Ён выйшаў на той бок кустоў. За паплавамі голае поле злівалася з небам. Неба на захадзе прачышчалася, Сінія хмары бурна падалі за чорную рысу далягляду. І там, дзе яны назаўсёды разарваўшыся, імчаліся ў сваё бяздонне, зялёная сінь неба веяла бязменнай далечынёю. На зямлі было пуста і прасторна б. Юрка глядзеў на чорную раллю за паплавамі гладкую і неўкрытую яшчэ першымі ўсходамі жыта. Падышоў паплавамі да вузкай чыстай рэчкі і раптам заплакаў. У вачах яго стаяў вобраз памерлай летась цёткі Наталі і паўставала тая горкая хвіліна, калі бацька яго даў бы ёй расхамутом у плечы. І яшчэ большее нешта выплывала ў памяці. Як пасля бацька тужыў і нудзеў аб гэтым, запрагаючы каняка падвесці мікалая крыванога, на магілкі капаць ёй яму. У хаце тады і на двары было пуста, усе пайшлі да дзядзькі Сабастыяна наведваць памерлую. Яшчэ злосны твар старога Паула і жорсткія вочы Юліка Барановича з'яўляліся ўваччу яго глыбокая нянавість да іх душыла яго. Ён не думаў, а свядома разумеў сэрцам, што ўсе гаворкі чужых людзей надзвычайна далёкія ад усёй той праўды, якая была, ці магла быць ва ўсёй гэтай жыццёвай справе.